Upoznaj svoj din, din Islam, propise Islama kako bi bio što bolji vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala. U ovom našem serijalu govorimo o čistoći, govorimo o abdestu, govorimo o kupanju, govorimo o namazu kao najbitnijem propisu za svakog muslimana i muslimanku. U dobrom dijelu emisija govorili smo o važnosti namaza, njegovoj bitnosti u islamu. Da nema islama, bez namaza. I onoliko koliko čovjek ima namaza u svome životu, toliko ima i islama. Govorili smo kako obaviti namaz, odnosno kako je namaz kao najbitniji ibadet u dini islamu obavljao Allahov poslanik Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. Podučavamo se njegovom namazu jer je rekao Sallu kema ra'itu muni usalli. Klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam. To je rekao svojim ashabima a oni su iz generacije u generaciju dakle prenosili opis namaza Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. I takav opis stigao je do nas u vjerodostojno zabilježenim hadisima, u vjerodostojnim također zbirkama. Nakon što smo završili s govorom o namazu, kako ga je obavljao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, govorimo sada o pojedinim vrstama namaza. Pa zasigurno nakon namaza najpreče je da pojasnimo propis namaza u džematu. Nakon što smo se upoznali kako na koji način obaviti namaz, zasigurno nakon toga najbitniji propis vezan za namaz jeste obavljanje namaza u džematu. Došli su brojni hadisi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam o vrijednosti obavljanja namaza u džematu zajedno s drugim muslimanima, ali isto tako i o obavezi obavljanja namaza u džematu, kao što ćemo imati priliku da čujemo u ovoj emisiji. U hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, hadis koji nam prenosi časni ashab Ebu Hureyre, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam kaže u tom hadisu namaz čovjeka kojeg on obavi u džematu, zajedno s drugim muslimanima, vrijedniji je od njegovog tog istog namaza kojeg bi on obavio u svojoj kući ili negdje drugo, kao sam, vrijedniji je 25 puta. Namaz kojeg čovjek obavi u džematu zajedno s drugim muslimanima, vrednije 25 puta od tog istog namaza kojeg bi on obavio u svojoj kući. Zatim Allaho poslanik alihi salatu oslam pojašnjava zbog čega je to 25 puta namaz u džematu vredni. Pa kaže zbog toga što se on kod kuće abdesti. Lijepo uzme abdest zatim izađe iz svoje kuće i ide do džamije, ne ide ni zbog čega drugog do namaza. Dakle, abdesti se, prethodno se čisti kod kuće, očisti se, uzme abdest, zatim izlazi iz svoje kuće i pravi određeni broj koraka, onoliko koliko je udaljen od džamije, pravi, ide do džamije, ni zbog čeg drugog do, do namaza. Pa Allahu poslanik alihi salatu sam dalje spominje šta Allah dželavala tom robu koji odlazi da obavi namaz zajedno sa ostalim ljudima u džamatu, u džamiji, šta daje sa svakom njegovom napravljenom stopom do džamije. Pa kaže i neće napraviti ni jedan korak, neće spustiti ni jednu stopu, a da Allah subhanahu wa ta'ala zbog nje neće mu podići jedan stepen kod sebe i neće mu obrisati jedan grih. Pa kada ode u džamiju i obavi namaz u džamiji i posle sjedi na mjestu na kojem je obavio namaz, sve dok sjedi na tom mjestu, meleki neprestano donose salavat na njega. Odnosno, kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, govore Allahumme salli alaihi, Allahumme rhamhu. Allahu ukaži mu njegov, svoju milost, smiluj mu se, spusti bereket na njega, lohmer hemhu, smiluj mu se, gospodaru naš. I ne prestaju doviti za njega sve dok ne ode sa svoga mjesta, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ili dok ne izgubi abdest. Dakle, u ovom hadisu, vjerodostojnom hadisu kod Buharije, kod muslima, vjerodostan bez imalo sumnje, Allahu poslanik alihi salatu oslam spominje koliko je vrijedno obaviti namaz u džematu s drugim muslimanima. Da je to vrijedno 25 puta i čak za svaku stopu, za svaki korak koji se napravi do džamije, jednim korakom se podiže da ređa vjerniku koji odlazi na namaz u džemat, a drugim korakom se briše grih, jedan grih. Zatim sve dok sjedi na tom mjestu meleki dove za njega, a meleki su bezgrešna bića, nikada Allahu dželle vala nisu nepokornosti skazali otkako ih je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, stalno su mu u pokornosti, ne malaksavaju, niti prestaju s pokoravanjem Allahu dželle vala. Pa oni dove za tebe koji odlaziš u džamiju da obaviš namaz. Traži od Allaha subhanahu wa ta'ala milost da ti se on smiluje. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže kako bilježi ima muslim u svome sahihu. Dakle, vjerodostojna predaja. Vjerodostojno zabilježen govor od Abdullaha ibn Mas'uda, jednog od posebnih ashaba Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Abdullah ibn Mas'ud je ashab koji je najbolje poznavao Allahovu knjigu Kur'an i Kerim gdje je koja i zbog čega Kur'anska sura objavljena. Kur'anski ajet gdje je objavljen. To je poznavao. Također rekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam onaj koji želi da uči Kur'an onako kako je objavljen, neka ga uči kao što ga uči Abdullah ibn Mas'ud. Također, rečeno je za Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu an da je najviše sličio Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam po ponašanju, kako kaže Huzaifa radijallahu ta'ala. Pa ovaj plemeniti časti ashab, veliki učenjak, bio je po svome izgledu sićušan, ali po znanju bio je veliki čovjek. Omer radijallahu ta'ala, kada bi ga vidjao, smiješio bi se i govorio dječačić, ali posuda, ogromna posuda, puna znanja. Ovaj častni ashab Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala ne kaže koga raduje da sutra sretne Allaha kao musliman? Koga raduje ko priželjkuje da sutra na sudnjem danu sretne Allaha kao musliman? Neka čuva ove namaze, neka obavlja ovih pet namaza, na mjestu odakle se poziva na njih, dakle u džami. Jer doista je Allah subhanahu wa ta'ala propisao svome vjerovjesniku puteve upute. Puteve koje ima treba hoditi da bi čovjek bio na uputi, a doista su ovi namazi, da se oni obavljaju u džamijama odakle se poziva na njih od puteva te upute od pravog puta. Pa ako budete obavljali svoje te namaze u svojim kućama, kao što ga obavlja ovaj, pokazao je Abdullah ibn Mesudu čovjeka koji nije došao u džamiju na namaz, onda ćete zalutati. Ostavit ćete put svoga vjerovjesnika Muhammeda alihi salatu wasalam, a ako ga ostavite, onda ćete, onda ćete zalutati. Dakle, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala spominje da ne može se biti na pravom putu ako se budu u namazi obavljali u svojim kućama. Od posebnih odlika, onih koji su na uputi Muhammeda alaihi salatu wasalam jeste da obavljaju namaze u džami, u džamatu zajedno sa drugim muslimanima. Kasnije, poduži je govor Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, spominje kako su oni dolazili u džamiju, čak se znalo desiti da čovjek biva bolestan, bude bolestan pa dođe između dvojice, dvojica ga jedan s desne, drugi s lijeve strane, vuku, nose, dovode do džamije, a noge mu se vuku po zemlji pa ga postave u saf. I kaže, kod nas nije dolazio u džamiju, za vrijeme Allahovog poslanika, ali salacom, nije dolazio u džamiju, na namaz u džematu samo munafik, čije munafikluk, licemjerstvo bilo poznato svima. On nije dolazio. Dakle, ukoliko želimo da budemo na pravom putu, da se sačuvamo licemjerstva, da ne, sa, da ne odemo u zabludu, onda nastojimo da obavljamo obavezne namaze, fard namaze, pet dnevnih namaza u džamiji. Osman radijallahu ta'ala prenosi da je čuva Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kako kaže ko se abdesti i lijepo uzme abdest zatim ode pješke do džamije radi obaveznog namaza i klanja sa imamom taj obavezni namaz bit će oprošteni prethodni grijesi ko se lijepo abdesti kod kuće, uzme abdest, lijepo se abdesti, zatim ode pješke do džamije i klanja sa imamom taj obavezni namaz, bit ćemo oprošteni prethodni gresi. Enes ibn Malik radijallahu talan kaže da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam ko klanja 40 dana u džematu. Ko 40 dana klanja sve namaze u džematu, stižući na početni tekbir, na prvi tekbir, dakle nakon ikameta, Allahu akbar, da odpočinje nama zajedno sa imamom, bit će mu zapisane određene dvije zaštite. Daće mu se dvije zaštite. Zaštita od džehennemske vatre i zaštita od nifaka, licemjerstva. Zaštita od džehennemske vatre i zaštita od nifaka. Po pitanju određenih namaza prenose se i bilježe posebne vrijednosti po pitanju sabah namaza i jacije namaza. Ukoliko se obavljaju u džamatu, za njih su tada pripremljene, obezbijeđene, obećavaju se posebne nagrade. Pa Osman radijallahu ta'alan, treći halifa Allahovog poslanika, alihi salatu sam, kaže čuo sam Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je rekao ko klanja jaciju namazu u džematu kao da je klanjao pola noći, kao da je pola noći proveo u namazu. Ovaj hadis bilježi ima muslim. Ko klanja jaciju namazu u džematu kao da je pola noći proveo u namazu. Ako klanja sabah namaz u džematu kao da je cijelu noć proveo u namazu. Ako klanja sabah namaz u džamatu, kao da je cijelu noć proveo u namazu. U citatu kod imama Ebu Davuda u njegovom sunnu stoji da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu sam ko klanja jaciju namaz i sabah namaz u džamatu kao da je cijelu noć probdio u namazu. Od Sehla ibn Sa'de, Sa'idija radijallahu talam, prenosi se da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam obraduj one koji odlaze do džamije u noćnim tminama po mraku, a o sabah se klanja dok je još uvijek mračak i također jacija kada je mrak, kada su tmine. Pa i takve koji odlaze do džamije po tminama sa jasnim potpunim svjetlom sutra na sudnjem danu. One koji odlaze da po mraku obavljaju namaz, dakle sabah namaz, jaciju namaz, namaz, obradu obraduji sa potpunim svjetlom na sudnjem, na sudnjem danu. Na drugoj strani, Allaho poslanik alaihi salatu sam također je izrekao hadise o opasnosti ostavljanja namaza u džematu, o opasnosti izostajanja iz džemata da se ne klanja namaz u džematu, koliko je to opasno. Pa se prenosi u hadisu Ebu Darda radijallahu talan da je rekao kako je čuo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da kaže neće se u jednom naselju, u jednom selu, u jednom mjestu naći trojica ljudi pa klanjati zasebno, dakle ne uspostaviti džemat, a da se šeitan neće poigrati s njima. Ukoliko u jednom naselju, u jednom mjestu ima najmanje tri čovjeka i oni ne uspostave džemat, ne klanjaju u džamatu, već klanja svako za sebe, šeitan se poigrao s njima. Pa kaže Allah, poslanik alaihi salatu wasalam, zato je na tebi da se držiš džamata jer doista vuk jede odbjeglu ovcu, ovcu koja se izdvoji iz džemata. Ona ovca koja nema kontakt sa džematom, koja nije u skupini, ha, nju vuk i jede. I namaz kod Allaha subhanahu wa ta'ala je vrijedniji što je više džematlija, što više ljudi zajednički klanja taj namaz. Taj namaz što god ima više ljudi, kod Allaha subhanahu wa ta'ala je vredniji. Pa se prenosi u hadisu koga je šeha Albani rahimehullahu ta'ala ocijenio vjerodostojnim. Prenosi se u hadisu da je rekao Allahu poslanik alihi salatu osalam namaz dvojice ljudi gdje jedan predvodi drugog, dakle jedan imama, drugi džematlija, bolji je i draži Allahu subhanahu wa ta'ala od namaza četvorice koji klanjaju zasebno, svaki po na osob. Namaz dvojice gdje jedan predvodi drugog, bolji je vredni Allahu dželavala draži od namaza četvorice ljudi koji klanjaju zasebno. A namaz četverice gdje ih jedan predvodi kao imam, vrijednije i draži Allahu subhanahu wa ta'ala od namaza osmerice koji klanjaju zasebno, ponaosob, pojedinačno. A namaz osmerice gdje ih jedan predvodi u namazu kao imam, vrijednije, bolji, Allahu dželle vala draži od namaza stotine ljudi koji klanjaju zasebno, pojedinačno. Dakle, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli namaz u džematu. Postiće na namaz u džematu. Islamski učenjaci se razilazi. Zbog toga, da li je obaveza obaviti namaz u džematu i kolika je ta obaveza ili je samo lijepo preporučeno zbog ove nagrade. Da li je samo od sunneta da li je to pritvrđeno, da se obavlja namaz u džematu, da se odlazi u džamiju, da li je to samo lijepo pritvrđeno, to je ono u čemu je ustrajavao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ili je to dakle obaveza i kakva obaveza da se namaz obavi, obavi u džematu. Pa dakle, islamski učenjaci po tom pitanju razilaze se na četiri mišljenja hanefijski pravnici i malikijski pravnici. Dakle, učenjaci malikijske i hanefijske pravne škole stava su da je sunneti mu ekede, da je pritvrđeni sunnet klanjati namaz u džematu. Dočim šafijski pravnici, učenjaci šafijske pravne škole kažu da je obaveza međutim određenog broja muslimana. Kako se to kaže? Fard kifaje ukoliko neko od muslimana klanja u džamatu, u džamiji zajedno sa ostalim muslimanima, sa ostalih drugih muslimana spada grijeh. Nisu griješni. Mogu da klanjaju kod svoje kuće. Bitno je da neko klanja u džamiji. Hambelijski pravnici, učenjaci Hambelijske pravne škole kažu da je obaveza svakom punoljetnom muškarcu, dakle fard ain, stroga obligatna dužnost svakom punoljetnom muškarcu da klanja obavezni namaz, fard namaz u džematu. I učenjaci zahirijske pravne škole, bukvalističke pravne škole. I tog mišljenja je bio i šehol Islam ibn Taymije i također njegov učenik ibn Qaim, oni su stava da je jedino ispravan namaz, namaz koji se obavi u džamiji da fard namaz, obavezni namaz je ispravan samo ukoliko se obavi u džamiji i to je dakle za one koji se nalaze u okolini džamije. Što bismo rekli za džamijske komšije, za komšije džamije. Oni koji su u krugu džamije, oko džamije, koji čuju dakle muezzina kada uči bez razglasa, oni su dužni da obavljaju namaz u džamiji po šeho l'islamu ibn Taymih, rahimehullahu ta'ala i drugima. Dakle, ukoliko ne obave u džamiji namaz kod kuće, ako bi ga obavljali, ne bi im bio ispravan. Od svih ovih mišljenja Allah najbolje zna ono o čemu govore dokazi jeste dakle da je namaz obaveza obavljati u džamiji da je fard namaz, sabah, podne, kindiju, akšam, jaciju, obaveza obaviti u džami za one koji čuju ezan. Međutim, ukoliko bi obavili kod kuće, namaz bi im bio ispravan. Namaz bi im bio ispravan. U prilog tom mišljenju spominju se brojni hadisi Allahovog poslanika alihi salatu sam. Jedan od tih hadisa jeste hadis Ebu Hureyre radijallahu talan kod Buhari i kod muslima da je rekao Allahov poslanika alihi salatu sam bio sam naumio da postavim imama, da odredim drugog čovjeka da predvodi ljude u namazu, a da ja odem sa skupinom drugih ljudi s naramkom drva, da odem do kuća onih koji ne dolaze na namaz u džematu pa da spalim njihove kuće. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, bio sam naumio da odredim drugog čovjeka kao imama umjesto mene, da ih on predvodi u namazu, a da ja odem s ljudima, s naramkom drva i da popalim kuće onima koji ne dolaze u džamiju. Ne dolaze u džamiju na namazu. Zašto to nije učinio Allahov poslanik alaihi salacom? Zato što u tim kućama se nalaze žene, djeca, kojima nije obaveza ženama, nije obavezan namaz u džamatu da dolaze u džamiju. Mogu da dolaze, nema smetnje, niko im to ne može zabraniti, narošto ukoliko je put siguran do džamije, međutim nisu obavezne, Pa zbog toga Allahov poslanik alihi salatu sam to nije učinio. Međutim, zašto ovako govori? Zašto je bio na naumio? Zašto je razmišljao o tome? Zato što je opasno ostaviti namaz u džematu. Allahov poslanik alihi salatu sam ne bi ovo izrekao i ne bi razmišljao o ovome da je obaviti namaz u džematu samo lijepo, samo preporučeno. Ne, namaz obaviti u džematu je obaveza, zato je Allahov poslanik alaihi salatu sam na ovakav način htio da kazni ljude koji ne dolaze na namaz u džemat. Zatim od Ebu Hurere radijallahu talan također kod imama muslima prenosi se da je došao slijep čovjek Allahovom poslaniku alaihi salatu sam, a taj slijep čovjek je bio Abdullah ibn Mektum, Došao je Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i rekao Allahov poslaniče, ja sam slijep, ne vidim, nemam vodiča koji bi me doveo do džamije. Pa ima li olakšice za mene da klanjam namaz u kući, da ne dolazim u džamiju? Nema me ko dovesti. Možeš li mi olakšati? Pa mu je Allahov poslanik alihi salatu sam dao olakšicu. Ne moraš dolaziti. Ako je takav slučaj, ne moraš dolaziti u džamiju. Međutim, samo što je Abdullah ibn Umi Mektum okrenuo se i htio da se vrati nazad polahko kući, dozvao ga je Allahov poslanik alihi salatu sam i pitao, čuješ li ezan? Da li čuješ ezan? Pa je rekao da, kaže, onda se odazovi. Onda se odazovi ezanu, nema ti olakšice. Ukoliko si, dakle, tako blizu džamije da čuješ ezan, kada mu ezin ga uči svojim glasom, onda odazovi se, odazovi se u džamiju. I dobro nam je poznato, Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u Kur'an i Kerimu da je obaveza klanjati namaz u džematu u toku borbe. U toku borbe Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'an i Kerimu kako na koji način se klanja namaz u džematu u toku borbe kada se ratuje. Pa kako? Pa kako? da ne bude obavezan namaz u džematu u blagostanju, u stanju mira. Pa dakle, ako je obaveza klanjati namaz u džematu u toku borbe, na borbenoj liniji, onda bez imalo sumnje je obaveza klanjati namaz u džematu jeli, u stanju, stanju mira. Dakle, to je propis koji važi za muškarce. Za žene, žene, kako je došlo u hadisu, nemojte zabranjivati Allahovim robinjama Allahove kuće. Nemojte zabranjivati Allahovim robinjama Allahove džamije. Međutim, neka one znaju da im je bolje, vrednije da obave svoj namaz u džamiji, u, u kući. Neka znaju da im je vrijednije da obavljaju svoje namaze u svojim kućama. Za ženu je vrijednije, kako kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, da obavi svoj namaz u kući. Međutim, ako žena poželi da nekada ode u džamiju, siguran je put do džamije, neće biti provocirana, neće biti smijavana, nažalost što je danas prisutno od strane muslimana, kako se zovu, nisu praktičari, ne obavljaju namaz, ne idu u džamiju, pa ismijavaju se sa onima koji idu u džamiju, Ako je dakle žena sigurna od svega toga, nema smetnje i ne smije joj se zabranjivati. Kako kaže jedan od današnjih velikih islamskih učenjaka, preselio je, umro je, Rahimehullahu ta'ala Muhammed ibn Salih al-Usemin kaže da je haram strogo zabranjeno mužu da zabranjuje ženi odlazak u džamiju. Ukoliko je siguran put do džamije, ide s njim, sa svojim mužem, dakle može da ode u džamiju, njemu nije dozvoljeno da joj, da joj zabranjuje dakle da ide u džamiju. Zbog čega se može ostaviti je li, namaz da se ne ide u džamiju, da se ne klanja u džamatu? Imaju dakle određeni razlozi ukoliko je kiša, ukoliko je nevrijeme, ukoliko nije siguran put do džamije. Dakle, ovo važi i za za muškarce, ukoliko je nevrijeme, za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu sam, kada bi bilo nevrijeme, dakle vjetar, kada bi bila ogromna kiša, muezzin bi sa munare, kada bi učio ezan, također poručivao ljudima, klanjajte u svojim kućama, klanjajte u svojim kućama. Klanjajte u svojim kućama. Dakle, kada bi učio ezan da obznani da je nastupilo namasko vrijeme, još bi poručivao klanjajte u svojim kućama. Nemojte dolaziti u džamiju, jer je vrijeme, Također, ukoliko je čovjek bolestan ili ima bolesnika u svojoj kući pa je potrebno da hizmeti, nije mu siguran put ili mu nije sigurna kuća, ako bi otišao u džamiju, mogli bi lopovi jeli, da mu obiju kuću i slično.